François Charlotte de Senneter Minitou, nomita ancau François Charlotte Saint nectaire sed pli ofte nomata fraulino de Menetou au signorino de Menetou, estis franza clavicenisto, cantistino cae componistino. Si nascigis en aristocrata familio, quies patroi cae geavoe la ducoi de la ferti seneter estis mecenatoi de la plei elstarei musicistoi tiu tempe. En agio de dec hoc iaroi, si etzinigis al marquiso François Gabriel Thibault de la Carte, quiu alportis al si la titolon de marquisino. El citiu gesetzo nascigis sia unica filo lui Filip. Si ancau, geet sigis duam foion en 1729 al Jean François Gustave de Malorti, marquiso de Boudeville. François Charlotte Menetou ricevis tre bonan educadon de sia infanaggio tio ci resultis en la malcovro de siai necredeblai musicai capabloi en tre frua agio. Tiel, la dec ocan de augusto 1689, si presentigis antau regio Ludovico la decquara en la agio de nur nau iaroi. Si ludis clavicenon d'un concerto en la provinzo Dauphin, montrante sian musicam talenton. Du iaro in poste, en 1791, si farigis la plei iuna componistino quiu publicigis sian collecton de decvin vergoi. Siei er series AD estis eldonita de la regia presisto Christophe Ballard, kiam li ne multa in colectoin de unuopaj componistoi, des malpli tioin de virinoi cayunae junaj La sola alia colecto de arioi, el donita de componistino en la baroca periodo, estis de Julie Pinel en la granda intervallo entre ci tiui du el donajoi evidentigas quiam unicai estis iliai situatioi, quiam ili successis publicigi siain laboroin en individua collecto. Aliai virinai componistoi nur publicigis unuopain arioin ene de generalai collectoi la verco de François Charlotte de Menetou, unui estis rimarquita nur en 1970 en articolo de la clavicenisto Alan Curtis, quiu atentigis pri la historia signifo de la Earth Series. La nuna reexameno de la manuscripto sugestas que gia gravezzo etendigas preter la historia valoro de la verco de Menechú, char gi ofertas claran fenestron a la vigla musica culturo de la cortego de Ludovico la dec quara, cae la granda diversezzo de musica e stiloi quiuin oni giuis tiu tempe. Pli attenta rigardo alla fonto, ancau malcajas diversa ingenroin qui vive montras la multo oblan roloin de la claviceno. Gi povis ludi sian propran musicon, gi povis accompani, gi povis ludi orchestran musicon, cae gi et povis ludi vocian musicon. La componisto, organisto, cae clavicenisto de la Franza barocca epoco, François Couperin, dedicis al signorino Menetou pezzon decía libro de y por claviceno, la Menetú rondó en sol. Plurei gravuraĵoj de Robert Bonnard y el afino de la dexepa yarcento, suposible por representi la yarcenton, montras menos tri bildojn de François Charlotte de Menetou, uno el ili ludante la clavicenon.